Alean lajea, beraz, gaur ikusi dugu elkarretaratzean dia hemen hausitegia intzinean. Uh, eh, sentitzen da, urgentziazko egoera batean ziztela, uh, zer gaitik, zer da hemen? Ba, uste dut, eh, <clears throat> gertatu dena da udauntan uh, epaile gazte batek bere buruaz beste egin duela eta utzi duen eh, gutunean uh, esplikatzen du uh, gehiago, berak gehiago bizirik ukaiten ahal, bizi personaliku ukaiten ahal, eta beraz bere lanak it, untsa egin nahi zuela bere lana eta behar itoa zela. Eta etzuela sustengurik ukaiten ahal eta etzuela beste aterra behit dedik ikusten eta horren ondorioz be izan dira lehen parte batetan hiru mila epailek sinatu duten petizune bat, eta gero guai, uh, uste dut, 6 mila zugoitik uh, esinatu dutela. Hori da, behaz, eh, abia puntua, eta baina urgunetik edu da, urgunetik edu da, da justiziaren uh, zera indar eskasia uh, frantzese tipiak dira eta bon, historikoki uh, esplikatzen alda, baina ahalak tipiak dira eta nahiz eta azken urte hauetan uh, doi bat uh, azkartzen duten uh, buseta, uh, ez gira ez da Frantzia oraino uh, beste estadoen hainean, uh, Alemaniaren edo erresuma batuaren hainean urrun uh, da. Ekaten da, doblatu direla alak, hori osen dizen duzu, behar da? Bai, hori eh, hori uh, ala da, konpahatzen bat ima da, eh, beste estado berdintzuekin, er, Alemania edo Italia edo erresuma batua, uh, gutienez doblatu behar da. Benen hori siur da ez dela ukaldi batez egiten al, eta horrek esplikatzen du, guai, e, naskatuta direla justizia mailan eh, lanean ari diren uh, ofiziale guziak. du konkretuki egunerokoan, uh, ahal eskazia horrek egunerokoan, hemen hauzitegian bai honan adibidez. Konkretuki, eh, konkretuki biket, bikote bat beresten bada eta nahi badu epailearen aurrean eh, pasatu behaz jakiteko aurrak norekin izanen diren edo ze diru eman beharko duen batak besteari E, horrek gara nahi du, lau hilabete itxoen behar dela eh, data baten ukeiteko. Horrek gara nahi du epailearen aurrean eh, zirerarik uh, eh, ogoi minuta baino gehiago ez duzula ukanen, ez dutela biek ukanen uh, beren egoera esplikatzeko, zen eta epaileak egun hortan beharko ditu behar ba amar edo amabost bikote uh, aferak uh, trenkatu. Eta horrek gana nahi du ere uh, zera zure hilabete sariaren, uh, langile bat hilabete sariaren uh, zain balimada, da enpresak ez duela konpagatu horrek gana nahi du beharko duela urte bat, urte bat eterdi itsoin erabaki baten ukeiteko konkretuki araz zer uh, ikusten alden.